Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 27-ն է, տարվա 86-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1625 թվականի այսօրը Անգլիայի, Շոտլանդիայի եւ Իռլանդիայի թագավոր հրճակվեց Կարլոս առաջինը։ 1854-ի մարտի 27-ին Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան պատերազմ հայտարարեցին ռուսական կայսրությանը։ 1920 թվականի մարտի 27-ին Նեմեսիս գործողության շրջանակներում հայ վրիժարու Արշավիր Շիրակյանը Կոստանդնուպոլսում գնդակահարեց Վահե Եսայանին։ Նա թուրքերի համար կազմել էր Կոստանդնուպոլսի հայ մտավորականների ցուցակ։ Հետագայում այդ ցուցակով թուրքերը 1915 թվականին սպանեցին բոլորին։ 1928 թվականի այսօրը Հոլանդիայում առաջին անգամ թողարկվեց ֆուտբոլային թեմայով փոստային նամականիշ։ 1945-ի այս օրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Արգենտինան պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային եւ Ճապոնիային, սակայն այդպես էլ չմասնակցեց պատերազմին։ 1968 թվականի այսօրը Վլադիմիր Մարզում ավիավթարից զոհվում է Յուրի Գագարինը։ 1990-ի մարտի 27-ին Լոնդոնի Baker Street 221-ում բացվում է Sherlock Holmes-ի թանգարանը։ 1977-ի այսօրը Կանարյան կղզիներում տեղի ունեցավ պատմության ամենամեծ ավիավթարը։ Երկու Boeing 747 ինքնաթիռների բախումի հետևանքով մահացավ 583 մարդ։ 2011 թվականի այսօրը Ռուսաստանը վերջին անգամ անցավ ամառային ժամանակի։ Այսօրը ծնվել են 1845 թվականին գերմանացի ականավոր ֆիզիկոս Վիլհելմ Ռենկենը։ Նա 1895 թվականին հայտնագործեց կարճալիկ էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը, ռենտգենյան ճառագայթները։ Այդ հայտնագործումը հսկայական նշանակություն ունեցավ ֆիզիկայի ամբողջ հետագա զարգացման համար, մասնավորապես հանգեցրեց ռադիոակտիվության հայտնագործմանը։ Ֆիզիկայի գծով առաջին Նոբելյան մրցանակը շնորհվել է հենց Ռենգենին։ Ռենգենն օժանդակում էր իր հայտնագործությունը բժշկության մեջ գործնականորեն կերառելու արագ տարածմանը։ Ռենգենյան ճարագայթներ ստանալու համար նրա սարքած առաջին ռենգենյան խողովակի կառուցվածքի հիմնական գծերը պահպանվել են մինչ այժմ։ 1886-ի այսօրն է ծնվել ռուս բոլշևիկ հեղափոխական խորհրդային պետական գործիչ Սերգեյ Կիրովը։ 1926-ի մարտի 27-ին է ծնվել հայ ճարտարագետ կինոդերասան Գյորգի Սահակյանը։ 1927-ի այսօրն է ծնվել ռուս խորհրդային երաժիշտ, դիրիժոր, թավջութակահար եւ դաշնակահար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը։ 1941-ի մարտի 27-ին է ծնվել Սլովակիայի Հանրապետության երրորդ նախագահ Իվան Գաշպարովիչը։ 1946 թվականին ռուս դիվանագետ Վիչիսլավ Կովալենկոն 1955 թվականին իսպանացի քաղաքական գործիչ Իսպանիայի նախկին վարչապետ Մարիանո Ռախոյը 1975 թվականին ամերիկացի երգչուհի երգահան, նորաձևության դիզայներ Ֆերգի Դուհամելը 1988 թվականի մարտի 27-ին է ծնվել բրիտանացի երգչուհի երգահան Ջեսի Ջեյը։ Այսօրը տոնում են։ Անգոլայում այսօր հաղթանակի օրն է, Բելգիայում ֆրանսախոսների օրը, Բիրմայում այսօր բանակի օրն է, Ռուսաստանում ներքին զորքերի օրը։ Միջազգային տոնացույցում այսօր թատրոնի օրն է։ Այսօր մարտի 27-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 279 օր։